Išeimo knyga 27 skyrius. Padirbdinsi iš akacijos medžio keturkampį aukurą, penkių uolekčių ilgio, tiek pat pločio ir trijų uolekčių aukščio. Keturiuose kampuose padarysi ragus ir visą tai aptrauksi variu. Padarysi aukurui puodus pelenams supilti, semtuvelius, dubenis, šakutes ir indus anglims. Visus šiuos indus pagaminsi iš vario. Padirbdinsi iš vario nupintas groteles, prie kurių keturiuose kampuose bus keturios varinės grandis. Jas pritvirtinsi aplinkui aukurą, kad grotelės siektų nuo apačios iki pusės. Padirbdinsi iš akacijos medžio aukurui kartis, kurias aptrauksi variu. Jas įkiši į grandis, kurios bus abiejose šonuose aukurui nešti. Aukurą padarysi tuščia vidurį, kaip tau buvo parodyta ant kalno. Ir padarysi palapiniai kiemą, Pietų pusėje bus užkabos iš plonos suktų siūlų drobės, kurių ilgis bus šimtas uolekčių. Padarysi 20 stulpų ir tiek pat varinių pakojų. Stulpai turės sidabrinius kablius ir skersinius. Taip pat ir šiaurės pusėje bus užkabos šimto uolekčių ilgio, 20 stulpų ir tiek pat varinių pakojų. Stulpai turės sidabrinius kablius ir skersinius. Kiemo vakarinės pusės užkabos bus 50 uolekčių ilgio, 10 stulpų ir tiek pat pakojų. Kiemo plotis rytų pusėje bus 50 uolekčių. Viename įėjimo šone bus užkaba 15 uolekčių ilgio su trimis stulpais ir tiek pat pakojų. Taip pat kitame šone bus užkaba 15 uolekčių, 3 stulpai ir tiek pat pakojų. Kiemo įėjimą dengs 20 uolekčių išsiuvinėta užkaba iš melinų, raudonų, violetinių ir plonų suktų siūlų. Jame bus keturi stulpai, su tiek pat pakojų. Visi kiemo stulpai bus aptraukti variu, turės sidabrinius kablius ir varinius pakojus. Kiemo ilgis bus šimtas uolekčių, plotis penkiasdešimt uolekčių ir aukštis penkios uolektis jo užkabas padarysi iš plonos suktų siūlų drobės, o pakojus iš vario. Visus palapinės indus įvairiems reikalams ir visus kuolelius palapiniai bei kiemai padarysi iš vario. Įsakyk Izraelio vaikams, kad atneštų tyriausio alyvmedžių aliejaus, išspausto piestoje, kad lempa visada degtų susitikimo palapinėje, šiapus uždangos, kuri pakabinta prieš švenčiausiąją. Aronas ir jo sūnus ją prižiūrės, kad ji degtų per naktį lygi ryto viešpaties akivaizdoje. Tai yra amžina Izraelio vaikų pareiga kartų kartoms.